Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 18-ն է, տարվա 138-րդ օրը այսօրը պատմության մեջ։ 1972 թվականին Ուկրաինայի Խարկով քաղաքից Մոսկվա թռչող Անտաս ինքնաթիռը վթարի ենթարկվեց եւ մահացան ինքնաթիռում գտնվող բոլոր 122 մարդիկ։ 1980 թվականին Վաշինգտոն նահանգում Սենթ Հելենս հրաբուխի ժայթքման հետևանքով մահացան 57 մարդ։ Դեպքի հետ կապված ամերիկահայ երգահան Ալան Հովանեսը գրել է Սուրբ Հեղինեի լեռը սիմֆոնիան։ 1992 թվականին Արցախի պաշտպանության բանակը ազատագրեց Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքը եւ Բերձորի միջանցքը։ 1944 թվականին Ուկրաինայում բնակվող Ղրիմի թաթարները խորթային բանակի ճնշմամբ քշվեցին կենտրոնական Ասիա։ Այսօրը ծնվել են 1897 թվականին դերասան Գուրգենջանի Բեկյանը, հայ խորթային թատրոնի եւ կինոյի դերասան Գուրգենջանի Բեկյանը, ավարտել է Երևանի ուսուցչական ռուսական սեմինարիան։ 20 տարեկանից ելույթներ է ունեցել Սիրող ականթատերախմբերում, մասնակցել Մկրտիչ եւ Սյուզան Գարագաշների օպերետին 1920 թվականին Զարիֆյան Աբելյան խմբերի ներկայացուներին։ Ջանի Բեկյանը Վրթանես Փափազյանի ժայռ ստեղծագործության Գրիգոր Աղայի կերպարի լավագույն մարմնավորողն էր խորթահայ բեմում։ Այդ դերակատարումն իր կատարելությամբ մտել է հայ թատրոնի պատմության գոհարների շարքը։ Նրա արվեստին բնորոշ էր համար ու անկոտրում բնավորությամբ կերպարների սոցիալ-կենցաղային ճշգրիտ ու ցայտուն վերարտադրությունը, կատարման հրաշալի տեխնիկան։ Հակառակորդ դերերի լավագույն մեկնաբաններից էր։ Բեմադրել է պիեսներ Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ Կատագերգական դերերում Ջանիբեկյանը հակվել է երկիծանքի սուր, հաճախ գրոտեսկային շեշտադրումների։ Ջանիբեկյանը ռադիո եւ հեռուստաբեմադրություններում խաղացել է շուրջ 100 դեր։ Այսօրը ծնվել են 1897 թվականին ամերիկացի ռեժիսոր Ֆրենկ Կապրան, 1920 թվականին Հռոմի Պապ Հովանես Պողոս II-ը։ Այսօրը տոնում են Թանգարանների միջազգային օրը։ Հրճակվել է Թանգարանների միջազգային խորհրդի որոշմամբ ռուսական պատվիրակության առաջարկությամբ։ Յուրաքանչյուր տարի այսօրը նշվում է աշխարի ավելի քան 150 երկրում, այդ թվում Հայաստանում եւ Արցախում։ 1992 թվականից սկսած թանգարանային յուրաքանչյուր միջազգային օրն ունի իր թեման, եւ թանգարանների միջազգային խորհուրդը հրապարակում է տվյալ թեմայի հետ կապված միջոցառումները։ Այսօր մայիսի 18-ն է, տարվա ավարտին մնաց 227 օր։